Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Eh, dakle, imamo večeras suru al Adiyat. Posebna sura, veličanstvena sura, govori o čovjekovoj suštini, njegovoj biti. Eh, sura al Adiyat je po redoslijedu kuranskih sura stota sura. Dakle, u Kur'anu imamo, je li tako kako nam je poznato, imamo 114 sura, prva sura je sura Al-Fatiha, zadnja sura u Kur'anu je sura An-Nas, Kul a'udhu bi Rabbi Nas, eh, dakle, od sure Al-Fatiha prema suri Kul a'udhu bi Rabbi Nas, stota sura je sura Al-Adiyat. Sastoji se, kao što vidimo, je li u Kur'anu, sastoji se iz 11 ajeta sastoji se iz 11 ajeta. U tih 11 ajeta ima 40 riječi i u tih 40 riječi ima 163 harfa. Sura El Adiyat, stota sura po redoslijedu Kur'ana, prije nje dolazi sura Zilzal, nakon nje dolazi sura El Qarija, sastoji se dakle iz 11 ajeta, 40 riječi i 163 harfa, dakle ukoliko je vjernik prouči iskreno radi Allaha očekujući nagradu samo od Allaha dželle vala za njeno učenje po e, slovu hadisa dakle po značenju hadisa Allahovog poslanika alihi salatu ve selam dok je vjernik prouči ima 1630 sevapa dobila je naziv El Adiyat sura El Adiyat po istoj riječi koja se spominje u prvom ajetu kao što vidimo vel adijati dabaha. Po toj istoj riječi koja se spominje u prvom ajetu. A ima značenje. El ima značenje, kod nas je jeli prevedeno oni koji jure. El ima značenje, dakle, tačno. Ima značenje borbenih konja. El ima značenje borbenih konja koji žure, jure da se zajedno sa svojim konjanicima susretnu s neprijateljem. I prilikom te jurnjave, žurbe, da se što prije susretnu s neprijateljem i sukobe, kao i bilo šta što žuri i juri, zadiše se. Čućemo je dalje u komentaru. Dakle, potom je dobila, potom je dobila ime. Prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma, najboljeg komentatora Allaho je dželavala knjige nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, prenosi se od njega da je rekao vel adijati dabha objavljena je u Mekki. Vel adijati dabha objavljena je u Mekki i to je jedno od mišljenja Ibn Abbas radijallahu anhuma. Ima dva mišljenja. Jeste, zabilježeno je da je rekao ovako, međutim prenosi se i drugo, kako spominje Ibn Ketir. Većina islamskih učenjaka i komentatora Kur'ana, počevši od ashaba pa preko tabina do, na, do našeg doba, stava je da je ova sura mekanska. Da je ova sura mekanska. Dakle, tog stava je bio Ibn Abbas po jednom svom mišljenju, bio Ibn Mas'ud, Džabir ibn Abdullah, Hasan al-Basri, Ikrime al-Ta i mnogi drugi. Drugo mišljenje je da je sura Medinska. Da je sura Medinska. Jeste li čitali kad prije od sure Eladijat? Tako mi onih koji dahćući jure. Ja sam rekao borbenih konja. Ali vi, dakle, ovdje iz ovoga prijevoda možete li zaključiti o kome je riječ? tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dužu, dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Tako je prevedeno kod nas. Šta biste vi razumjeli iz ovoga prijevoda? Ima li gdje da se spomnju konji? Šta bi bošnjak koji čita razumio iz ovog posanskog prijevoda? Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek ne zna da li uopće riječ o hajvanu ili insanu, o kome je. Je li tako? Nije jasno. E, ovdje je po ispravnijem mišljenju riječ o konjima, borbenim konjima. I zbog tog značenja o kome je riječ ovdje, šta se misli po el-adijat, Zbog toga se i razišli, je li Mekanska ili Medinska. Oni koji kažu da je Medinska, Ibn Abbas radijallahu anhu, dakle imao i drugi stav da je Medinska, a promijenio je stav zbog Alija radijallahu talan. Alija radijallahu talan je rekao da je Medinska. Većina kažu da je Mekanska. Zbog čega? Kažu, ovdje se misli na konje i tako se prenosi, zabilježeno i gotovo. Alija radijallahu talan kaže, ako je Mekanska, U prvih pet ajeta govori se o borbi. U Mekke nije bila propisana borba, nije bio propisan džihad. Ne može da to bude mekanska sura. Kaže Alija radijallahu talan ovde po, po El Adiyat, pod riječi El Adiyat, misli se na deve. I ovdje se govori o hačskim obredima. Kada deve žurno krenu sa Arefata prema Muzdelifi pa kad se dođe na muzdelifu, potpale se vatre. Misli se na ovaj drugi ajet, pa varnice vrcaju, u stvari varnice vrcaju, potpali se vatra. I zorom napadaju, i zorom kreću, misli se sa muzdelife na, na minu. Tako je bilo mišljenje Alija radijallahu ta'ala. Pojasnio je da se misli na deve, pa je zato rekao da je to, da je to medinska sura. I Ibn Abbas radijallahu anuma kako bilježi Ibn Kathir promijenio je mišljenje i rekao onda ja mijenjam svoje mišljenje ja kažem isto da je da je ta sura medinska sura iako je Ibn Jarir al-Taberi rahimahullahu ta'ala rekao da je ispravnije mišljenje da je sura mekanska da je sura mekanska Allah najbolje Allah najbolje zna ova sura sura El Adiyat govori o Allahu in dželavala stvorenjima, po ispravnijem mišljenju konjima, borbenim konjima. I vidjet ćemo dakle koliko je naš jezik siromašan i koliko smo mi zbog nedruženja sa Allahovom knjigom, zbog nesjedenja, izučavanja, proučavanja, osiromašeni značenja Allahu i dželavala riječi. I normalno nerazumijevanja šta nam Allah dželevala poručuje u svojoj knjizi. Dakle, ova sura El Adiyat govori o posebnim Allahovim stvorenjima, koliko to stvorenje može da bude vezano za čovjeka i koliko se to stvorenje žrtvuje za čovjeka, po cijenu da ono strada, a koliko se malo čovjek žrtvuje za svoga gospodara, po cijenu da vječno živi u džennetu. Hm. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Adiyat pojašnjava suštinu čovjeka. Da većina ljudi je nezahvalna Allahu na njegovim blagodatima. Da većina ljudi želi samo ovaj svijet. Da većina ljudi leti za dunjalukom. Sebe žrtvuje za dunjalukom. Osim onih kojima se Allah smiluje, koje odgoji imanom i dobrim dijelima. I Allah subhanahu wa ta'ala također u ovoj suri, dakle sve govorimo o čemu govori ova sura, iz kojeg sve govora se sastoji i na kraju dakle pred kraj sure u trećem dijelu ove sure Allah subhanahu wa ta'ala postiče na pripremanje za sudnji dan govori dakle o sudnjem danu kada budemo proživljeni iz naših kaburova da sve ono što smo radili biće predočeno ništa neće biti skriveno da će Allah subhanahu wa ta'ala tada o nama sve vijesti poznavati sve vijesti iznijeti koja je povezanost ove sure? Rekao sam, prije ove sure dolazi sura Zilzal, ukoliko su vam otvoreni mushafi, vidite dakle suru Zilzal ispred, nakon nje suru El Qarija. Sura Zilzal često se uči i poznata nam je njena sadržina, dakle u suri Zilzal, i sama riječ zilzal potres, dakle govori o sudnjem danu, zatim u drugom dijelu ove sure spominje se da će biti predočena ljudima njihova dijela, pa čija dijela budu dobra, vidjet će ta svoja dobra dijela, ništa od njih neće biti iskriveno i čija loša dijela jeli, e, iznesu se na ta svage, on će vidjeti koliko god dođe sa dobrim dijelima, makar to bilo koliko je zehra, on će vidjeti na svojoj vagi i što god uradi od loših dijela vidjet će na svojoj vagi. Pa dakle, što se tiče sure Zilzar i sure El Adiyat, postoji jasna veza između njih. U suri Zilzal Allah subhanahu wa ta'ala kaže jel tako wa akhrajatil ardu athqalaha i kada zemlja izbaci svoj teret odnosno kada ljudi ustanu u suri Ala Adiyat isto se kaže Efela ya'lamu iza bu'thira ma fil kubur. Azaron zar ne zna da će ljudi biti oživljeni iz svojih kaburova? U suri Zilzal Allah dželle kaže: "Wa akhrajatil ardu athqalaha", kada zemlja izbaci svoje terete. Tereti u zemlji jesu ljudi. Videćemo ćemo ako Bog da i druga značenja. Dakle, u zemlju mi se ukopavamo. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio od zemlje i u zemlju se vraćamo i iz nje će nas proživjeti. To se spominje u suri Zilzal i isto tako spominje se u suri El Adiyat. Također sura Zilzal govori o dobrim i lošim dijelima. Ko bude radio dobra dijela vidjet će, ko bude radio loša dijela, loša dijela vidjet će. Zatim u suri El Adiyat Allah subhanahu wa ta'ala kori onoga koji bude zapostavljao ahiret i rađenje dobrih dijela, a posveti se Dunjaluku koji će ga neminovno odvesti do do činjenja loših, loših dijela. Zatim poznato nam je u suri Al-Qarija, nakon sure al adiyat dolazi sura Al-Qarija, u njoj Allah subhanahu wa ta'ala govori šta će biti za one koji budu činili dobra dijela, koji budu zahvalni svome gospodaru, koji se ne odaju dunjaluku, već dunjaluk budu upotrebljavali u svoj ahiret i šta će biti sa onima koji budu nezahvalni svome gospodaru, koji budu obmanuti dunjalukom, jeli, i upropaste svoj, svoj ahiret. To je, dakle, veza između ovih sura, između sure El Adiyat i prethodne sure Zilzal i između sure El Adiyat i nakon nje sure, sure El Qarija. Dakle, kaže Allah Jalla Vala, Wal Adijati Dabha, Wal Adijati Dabha, Tako mi onih koji dahćući jure, tako mi onih koji dok jure dahću. Zadišu se. Većina, većina islamskih učenjaka, kako rekao, su stava da se ovdje misli na borbene konje. Spomenuo sam, dakle, ko sve to kaže. Ibn Abbas je bio tog mišljenja, jedno od njegovih mišljenja, zatim Mujahid i mnogi drugi. Tako mi, dakle, konja koji zbog jurnjave, zbog žurbe, zadišu se. Felmurijati kadha, pa varnice vrcaju, dakle zbog te njihove žurbe, da se sukobe s neprijateljem, toliko žure da iz njihovih kopita, kada udaraju po kamenju, varnice sjevaju. Da idu polahko, da ne jure, ništa se od toga ne bi desilo. Niti bi se zadihali, niti bi varnice sjevale. Fel mugirati subha. Fel mugirati subha. I koji zorom ne pa, napadaju. Koji zorom napadaju. Poznato nam je iz praksi Allahovog poslanika, alihi salavcam, da je i on, a i njegovi komandanti, da je njima, svojim vojskovađima, oporučivao da čekaju sabah, kada dođu pred neko mjesto, da ga napadnu. Čekaju sabah, koliko čuju ezan, vraćaju se iz tog mjesta. Ukoliko se ne čuje ezan, napada se. Cijelu noć se žuri, juri, dolazi se, ne spava se, čeka se sabah. Ne zauči ezan, napada se. Zauči ezan, vraćaju se. Fa etherne bihi naka'a. Ne zauči ezan. Hm? Tada dižu prašinu. Onda se osmjeravaju ka neprijatelju još brže. U svom dolasku do neprijatelja. Slušajte, pitaću vas. Koja je veza između svih ovih zakleti i kasnije onoga zbog čega se zaklinje žure dok dođu do neprijatelja. Zadišu se. Dakle, ovdje je sve u borbenim konjima, koji nose na sebi svoje sahibe, konjanike. Žure da dođu, varnice sjevaju, ne spavaju, čekaju sabah, ne zauči, onda još brže požure, dignu prašinu. Feve sat ne bihi džem'a, feve sat ne bihi džem'a, pa u njoj u gomilu upadaju. Vasat, vasat u arapskom jeziku je sredina, pa upadaju u žarište bitke, bojnog polja, ne negdje okolo, sa okolnih strana, već idu tačno u sredinu, u žarište bitke. Feve sat nebihi džem'a, i završava se govor. Kaže Allah djelovala, innel insane li rabbihi lekenut. Ovo, svih ovih pet ajta su bile zakletve. Allah se zaklinje, pogledajte, svojim stvorenjima, konjima, borbenim konjima. Tako mi borbenih konja koji dok žure, toliko žure da se zadišu. Varnice izbijaju. Zorom napadaju. Kada napadaju, brzo napadaju, dižu prašinu, uskovitla se prašina. I idu u žarište bitke. Doista je čovjek prema svome gospodaru nezahvalan. Ko će povezati? Kako bi ti razumio ovo? doista je čovjek innel insane li robbih ili kenut. Ako nisam već spomenuo, sam, spomenuo sam. Hm? Šta biste rekli? Kako bi povezali? svome konjeniku. I on juri i zadihane i napada bez straha ulazi u, u, u žarište bitke žrtvuje sebe. Žrtvuje sebe jer njegova glava uvijek ispred konja. Konjanik je oružjem, on nema I čovjek tu ne, ne razmišlja o tome koliko mu ubicio na vrijedan. Ko danas, recimo, kad poredimo, koliko je vrijedan. Titul sa svoji. Tek, kad čovjek takvom okopu E jeste, ali sam ja spomenuo znači na početku. Ovde se misli zašto sad dolazi innal insane ili rabbih ili kenu čovjek živi uživa. Živi u blagodatima. Ne žrtvuje se ovoliko koliko se žrtvuje. Konj daje sebe, ide u žarište, on će bit možda ponajprije pogođen, kao što reče Galib, on je isturen. Žrtvuje sebe. Spominje se, dakle, žarište bitke, čovjek uživa u blagodatima, živi, nije zahvalan. Konj zahvalan svome, svome gospodaru, dakle konjaniku. Zahvalan je, služi ga do zadnjeg trena, žrtvoje sebe. Čovjek živi u blagodatima, nije zahvalan Allahu na tim blagodatima. Inna linsane li rabbihi le kenud. Kažu šta je kenud? Kenud onaj, kako kaže Hasan al-Basri, onaj koji zna samo za nedaću. Samo zna za to. Kada ga zadesi, kuku, lele, meni ovo, ono. Kad živi, dobro, za to ne zna. Ne spominje to. Spominje, kako kaže, kako stoji u tefsiru, kaže da se pod lekenudom misli one koji samo nabrajaju nedaće. Desilo mi se ovo, desilo mi se ono, spominje sve od loše, od dobra ništa samo zna za će. Za dobro, Allaho je blagodat i uživanja, to ne spomni, toga nije svjestan. Zaboravlja Allaha u blagodatima. Žali se samo kada ga snađu nedaće. Pa dakle, a pogledaju u kojoj nedaći se nalazi drugo Allahovo stvorenje. I sebe daj za svoga vlasnika. Čovjek živi u blagodatima, zato je to čovjekova suština. Većina ljudi je takva nezahvalna Allahu. Zato je Allah dželle vala rekao na drugom mjestu wa qalilun min ibadiy shakur. Malo je mojih zahvalnih robova. Većina ljudi je nezahvalna. Većina ljudi je nezahvalna. Hm. Wa innahu ala zalika la shahid. Wa innahu ala zalika la shahid. I u istinu on je svjedok tome. doista je čovjek svome gospodaru nezahvalan. I doista je on svjedok tome. Ko on? Ha, jedno mišljenje, on, čovjek. Sam čovjek svjedoči, kao je, tako je, takao sam. Samo da mi je, na ahiret ne misli, na dunjalku ono konkretno što vidim, to je, u to vjerujem. Ne zna za Allah, niti želi da zna. Drugo mišljenje Allah. Wa innahu, misli se na Allaha i doista on Allah svjedoči tome. Allah je svjedok tome. Spominje se pred kraj sure da Allah će na sudnjem danu sve iznijeti o ljudima. Habir, spominje se, je li Allaho dželovala lijepo ime El Habir, onaj koji je potanko, podrobno obaviješteno svemu. Pa se i ovdje, kako kažu pojedini komentatori misli na Allaha wa innahu ala zalika la shahid. Allah svjedoči tome. Allah nadgleda čovjeka. Allah zna kao što zna njegovu spoljašnjost, zna i njegovu unutrašnjost. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Kod nas je prevedeno i on je zato što voli bogatstvo radiša. Ne misli se baš na to, već innehu wa innehu li hubbil hayri la shadid on strastveno voli ode pod hayrom ne misli se na hayr na dobra djela već se misli na imetak i doista on strastveno voli imetak sebe daje za njega sebe i sve druge žrtvoje za imetak kaže dželle nakon toga efela ja'lam kamo sreći da on taj koji sebe i druge žrtvo je za imetak zato što ga strastveno voli i zato to je postalo njemu strastveno voli i on je svjedok tome i kaže tako je i zna samo za nedaću kada ga zadesi kada izgubi imetak dok ima imetka ne interesuje ga nikom Kaže Jalla Vala, efela jalim, kamo sreće? Da on zna, iza bu'thira ma fil kubur, kada ljudi budu proživljeni, idha bu'thira ma, kada bude proživljeno ono što je u kaburima, to su ljudi. Kada budu proživljeni ljudi iz kaburova, kada bude proživljeno sve, nama je poznato da će Allah Jalla Vala sve proživjeti, ali će ostaviti na mahšaru, nakon što pokaže svoju apsolutnu pravdu, ostavit će samo ljude, jer ljudi polagaju račun. Spominje se u hadisima da će Allah dželavala da dokaže šta ljude čeka toga dana proživjeti, ili tako i ovce, onu koja imala rogove i onu koja nije imala rogove. Pa ona koja nije imala rogove i bila utučena od one koja imala rogove, Allah će dati da ona koja je bila utučena, zato što nije imala rogove, da joj vrati na sudnjem danu, da je utuče, da se izmire nakon toga pretvorit ih u prašinu ponovo. Da dokaže ljudima šta ih čeka, mak na konac, u potpunosti, mora da se izmire račun. Zato stoji ma fil kubur, ali prvenstveno misli se dakle na, na ljude. Kamo sreće da čovjek zna taj, dakle, oholnik koji žuri za dunjalukom, kada budu ljudi oživljeni iz svojih kaburova. Bićemo oživljeni svimi, bez izuzetka, Allah će nas sakupiti radi obračuna kasnije nagrade i kasnije. Hm. ma fi sudur. Wa وَحُصِّلَ ma fi sudur. I kada se dođe do onoga, ispravno prijevod, i kada se dođe do onoga što je u prsima, kako se dođe, ovako kako je prevedeno kod nas, kada se izvadi. Kaže šejh Muhammed ibn Salih Husaymin o vezi ova dva ajeta, prethodni ajet i ovaj ajet. Efela ja'lemu ma fil kubur, efela ja'lemu iza bu'thire ma fil kubur. Kamo sreće da on zna kada se prožive izvade oni iz kaburova. Ha? Va husile ma fi sudur, i kada se izvadi ono što je iz prsa kao što će se ljudi izvaditi iz zemlje i vidjeti se jasno, isto tako izvadit će se iz njihovih prsa ono što su tajli i vidjeti se jasno. Ništa neće biti skriveno. Ništa neće biti skriveno. Pa nas ovi ajeti postiču na iskrenost. Možemo kriti na dunjalku, ali sutra na ahiretu Allah će obznaniti. Zato bolje je da čovjek čisti svoju unutrašnjost dok je na dunjalku da bi sutra samo dobro bilo iznešeno ne samo pred njega, već pred sve ljude. Allah će nas osramotiti. Ili učiniti nas radosnim, veselim, ponosnim. Mi odabiremo sad na dunjalku. Šta krijemo u svojim prsima? Sutra doće se do toga. Husul je dolazak. Wa husile mafi sudur. I kada se dođe do onoga što je u prsima. inna rabbahum bihim yawma idhil khabir ovdje dakle ma fi sudur misli se dakle i na prsa ali isto tako da će se na vidjelo pokazati sva ljudska djela ne misli se samo o unutrašnja djela već sva jer, jer je srce od srca ovisi sve od srca je li srce i postiče na činjenje dijela ako u srcu ima nijet, ako u srcu ima želja, ako u srcu dakle ima potreba, dođe od srca dakle naredba, čovjek će činiti dobra djela ili loša djela. Zavisno šta čovjek želi. Dakle, ne misli se samo ovdje doslovno kako je prevedeno i kada dakle izađe na vidjelo ono što je u srcima. Jeste i ono što je u srcima i ono što je čovjek radio, sve će se znati. Misli se ono što je činio tajno i ono što je činio javno, ono što je krio u sebi i ono što je radio. Sutra će sve biti. To pojašnjava sljedeći ajet. Inna rabbehum bihim jaume izin lehabir. Toga dana njihov gospodar, gospodar ljudi, njima će znati sve. Biti potanko, podrobno obavješten. O svemu i o njihovoj tajnosti i javnosti. Što su krili u sebi i što su jeli, činili, činili javno. Zašto ovdje Allah dželle dželevala kaže jevme idin toga dana, kada Allah dželle dželevala zna svakog dana, ne samo sudnjeg dana, kaže da se za ovaj dan posebno pripremamo. Zato ovdje ograničava, doista će njihov gospodar toga dana znati sve o njima. Allah svakog dana zna sve o nama. Ali ovo je poseban dan, nakon kojeg više nema dana, za kojeg se treba čovjek pripremati, Zato Allah dželovala posebno ovdje nagovještava da će Allah dželovala znati znati sve sve o njima, odnosno nama, jeli, ljudima, kako bi nas, jeli, odstaknuo da se pripremamo za taj dan. Pa nekoliko poruka, dakle, iz ovoga, iz ove plemenite sure. Prije svega, dakle, kaže Dželovala, vola adijati dabha, tako mi onih koji dok jure dahću, dahću jure, Dakle, Allah se ovdje zaklinje, rekli smo po ispravnijem mišljenju, borbenim konjima. I Allah dželvala ima pravo da se zaklinje čime hoće, dok čovjek se ne smije zaklinjati osim Allahom, ničim i nikim drugim, ni sa kim drugim. Samo sa Allahom. Zaklinjanje nečim drugim ili nekim drugim mimo Allaha dželle vale mali širk u osnovi zavisno od toga koliko se čovjek zaklinje i koliko tome pridaje važnost, može doći do velikog širka, dakle da ga izvede iz vjere. Mali širk čovjeka ne izvodi iz vjere, poništava mu to dijelo u kojem se nađe, ne poništava sva dijela, ali dakle je pod Allahom voljom, hoće li mu Allah to oprostiti ili ne. Dok veliki širk poništava sva čovjekova dijela, izvodi ga iz vjere, ne pokaje se zato, čini ga vječnim stanovnikom vatre. Dakle, Allah se zaklinje čime god hoće, iako kada vidimo i ovo vidjeli smo da se Allah dželovala zaklinje posebnim svojim stvorenjima i poznato nam je iz drugih kuranskih ajta i sura da se Allah dželovala kada se zaklinje, zaklinje se uvijek nečim posebnim. Dok čovjeku, vjerniku nije dozvoljeno da se bilo čim zaklinje. Dakle, to je mali širk. Kažu pojedini islamski učenjaci, mali širk je najveći, veći od velikog grijeha. Veći od bilo kojeg velikog grijeha, mali širk. Kažu učenjaci, ne kažem ja, to nisu knjige kome, ko ne vjeruje, da je mali širk reći života mi, reći majke mi, da je to gore od napiti se alkohola, da je to gore od činiti blud, jer ovdje život se stavlja uz Allaha, ovdje se majka stavlja uz Allaha, tamo strasti čovjeka savladaju, pa uradi što uradi, napije se, uradi zinu i ostalo, ali ovdje čovjek stavlja majku uz Allaha, Uz Allaha se niko ne smije staviti. Allah mora da bude iznad svih. Majke mi, života mi i onoliko koliko čovjek to jeli, uveličava, koliko tome pridaje važnost, to može dakle da dosegne granicu, granicu nevjerstva. Zatim iz ove sure možemo vidjeti u prvih pet ajeta neophodno je da muslimani budu spremni da se spremaju, da se opremaju za borbu i da imaju dobru borbenu tehniku, koju neće žaliti založiti jeli, u borbi za Allahovu vjeru. Da se spremaju i vojno, i tjelesno, i duhovno za borbu. Zatim vidimo, dakle, kako smo čuli iz komentara, pojašnjenje koliko se mnogo životinja, odnosno taj jeli, konj žrtvoje za čovjeka, na ovom prolaznom dunjalku, radi ovog prolaznog dunjalka dok koliko se malo žrtvuje čovjeka radi Allaha na ovom prolaznom dunjalu ko radi vječnog ahireta. Zatim vidimo u ovoj suri pojašnjenje čovjekove suštine da je on u osnovi nezahvalan ili da je većina ljudi nezahvalna Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, nisu svjesni uživanja, nisu svjesni tih Allahu Allahovi blagodati, svjesni su samo nedaća, nevolja kada ih one, kada ih one snađu pojašnjenje da većina ljudi mnogo voli dunjaluk, da se žrtvuje za taj dunjaluk, daje sebe i druge za dunjaluk, osim vjernika koje odgaja iman i dobra djela. Zatim iz ove sure vidimo potvrdu sudnjeg dana, proživljenja na sudnjem danu. Efela janamu ida bu'thirama fil kubur. Dakle, da ćemo biti proživljeni sigurno iz naših kaburova, zbog čega? Zbog obračuna nagrade, nagrade i kazne. I vidimo dakle da na sudnjem danu neće biti nikakvih tajni. Sve će biti obznanjeno osim onoga što Allah oprosti i ne iznese pred druge, ne usramoti nas. Ali dakle, u osnovi Allah subhanahu wa ta'ala sve će izniti na vidjelo. Njemu ništa nije skriveno. Pogotovo dakle onaj ko se bude protivio, Allah subhanahu wa ta'ala će ga razotkrivati. Onaj koji prizna, Allah će mu reći sakrio sam ti na dunjalku i sada ti opraštam sakrio sam ti na dunjalku i sada ti, sada ti opraštam. Iz svega, dakle, ovoga vidimo također obaveznost iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i obaveznost svjesnosti Allahovog nadzora da nas Allah nadzire, da Allah zna sve o nama i, dakle, zbog toga trebamo posebno biti iskreni i pripremati se za drugi svijet, ahiret da se žrtvujemo za našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom prolaznom dunjalku kako bismo zadobili njegovo zadovoljstvo i vječni ahiret na drugome svijetu. To je otprilike što je bilo od komentara ove plemenite sure, sure Ladijat, stoti, dakle sure koja je stota po redoslijedu, redoslijedu Kur'ana. Subhanakallahu, alhamdika, shahadu, la ilaha, ilan, stakru, katubu, lika.